«Հայր, թող քո կամքը լինի», կամ ասում էր. «Հայր, ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Տիեզերքի մեծագույն խորուրդը եղել եւ մնում է աղոթքը, որի միջոցով երկնավոր զորություններ են գործի դրվում, ինչպես եւ գրված է Սուրբ գրքում. Եթե հավատք ունենաք ու չերք մտեք, ինչեւ իսկ եթե այս լերանն ասեք ելիր եւ ծովն ընկիր, պիտի կատարվի եւ ամեն ինչ, որ հավատքով խնդրեք աղոթքի մեջ, պիտի ստանաք։ Արցախում Քրիստոսի կյանքի վերջին շաբաթը խորհրդանշող ավակ շաբաթվա օրերին եկեղեցական արարողություններին զուգահեռ կկատարվի նաև միասնական աղոթք, որի կարգախոսն է հավատքով կատարված յուրաքանչյուր աղոթք անպտուղ չի մնա։ Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի հանդիսապետությամբ հավատացյալ ժողովուրդն առաստված աղոթք բարձրացրեց Ստեփանակերտ քաղաքի Սուրբ Աստվածածին մայր տաճարում։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո եւ որպես նորանշանակ առաջնորդ Արցախի թեմի մտածում էինք թե ինչպես մեր ժողովրդին նամանավանդ այն անձանց, ովքեր պատերազմից տարատեսակ վախեր են ունեցել, ստրեսներ են ունեցել, եւ որ เป զի աղոթքը դառնա ամենակարևոր միջոցը մարդկանց հոգիների եւ նաեւ ֆիզիկական այն տկարությունները, որ ձեռք են բերել պատերազմի ժամանակ հաղթահարվեն դրանք։ Ոստի մեր ամենակարևոր խոսքը, որ առաջին կարկախոսը ընտրել ենք, հույսը երբեք չի ամաչեցնում մարդուն, այդ կարկախոսն է եղել Եվ մենք տեսանք, որ պատերազմից հետո իրավիճակ փոխվեց Արցախում, եւ այս իրավիճակից ելնելով, որ เป զի ավելի գոտե պնդվեն մեր ժողովուրդը, եւ նկատի ունենալով, որ հայ եկեղեցի մշտապես առաջնորդել է իր ժողովրդին ամենածանր պահերին անգամ, ուստի եկեղեցու շուրջ համախմբվելու եւ գոտե պնդվելու, գիտենք, որ աղոթքը ինչ զորավոր է, մարդ անհատի համար եւ առավել եւս ազգզորանում եւ ուժեղանում է այն պարագային, երբ որ միասնական է։ Մենք շատ փորձեր ենք արել կյանքում, պատմության ընթացքում միավորելու մեր ազգին, դա կլինի պատերազմի ժամանակ, դա կլինի երկրաշարժի ժամանակ, տարբեր առիթներով։ Արցախի ժողովուրդը ինչքանով մենք գիտենք, միշտ միասնական է եղել։ Դա կլինի ազատագրական պայքարների ժամանակ, դա կլինի հաղթահարելու տարատեսակ դժվարությունները, եւ կարծում եմ այս պարագային նույնպես մենք կկարողանանք միակամ եւ միասիրտ համախմբվել եկեղեցու շուրջ եւ մեր աղոթքը բարձրացնել առ Աստված, որ เป զի կարողանանք հաղթահարել այս դժվարությունները, որ เป զի անվտանգ պահենք Արցախի հանրապետությունը եւ նրա հոգեոր եւ ֆիզիկական անվտանգությունը։ ապրիլ 2-ին ապաշխարության միասնական աղոթք էր, որ เป զի մեր ժողովուրդը իրապես գիտակցի եւ հասկանա, որ մարդ հարարածը ինքը մշտապես սխալվում է մեղքերի մեջ են գնում եւ այդ մեղքերը լինում են եւ մահացու եւ գիտակցաբար գործված եւ անգիտակից սայթակում է կոչում դա նաեւ եւ որպեսզի նորից չսայթակենք ամենալուրջ հարցերում անվտանգային հարցերում դրա համար մենք կոչ արեցինք որպեսզի դա դիտարկվի որպես ապաշխարության աղոթք անկեղծ աղոթք զղջումի աղոթք որ เป զի ավելի դրանով կարողանանք շտկել ինքներս մեզ եւ գիտակցենք, որ մենք շատ անելիքներ ունենք դեպի դրականը տանելու, դեպի ձեր ձերքը բռնելու։ Եվ այսօր էլ երբ մենք արդեն ավակ շփաթվա մեջ ենք եւ մենք կատարել ենք այդ միասնական աղոթքը երեկոյան, որովհետեւ աշխատանքից հետո պետք է որ ժողովուրդը հավաքվեն, եւ սա մի տեսակ կարծես ավելի է մեզ համախմբելու, միավորելու, որ เป զի հաղթական կերպով տոնեն Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Եվ դրան Սրանով իսկ եւս մեկ անգամ ցույց տանք Արցախահայության միասնականությունը իր պետականության շուրջ։ Մեր միասնությունը մեզ ավելի է գոտեպնդում եւ ավելի է բերում դեպի եկեղեցի։ Եվ բոլոր ճանապարհները Արցախահայությանը պիտի տանեն դեպի եկեղեցի, այնտեղ թողնելով բոլոր տեսակի իրենց մեղքերը եւ եկեղեցուց վերցնելու օրհնությունը Աստվածային։ Հրեական զատիկից 5 օր առաջ Քրիստոս իր կամքով եկավ Երուսաղեմ, իր չարչարանքների վայրը, որպեսի ցույց տա, որ ինքն է Աստծո գառը, ով կամենում է պատարակվել մեղավոր մարդու փրկության համար։ Քանզի ըստ օրենքի հրեանները զատկական գառը զատկի տոնից 5 օր առաջ էին տուն տանում։ Առաջիկա օրերին քրիստոնյաները վերապրելու են Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերը՝ փրկչի մատնությունը, խաչելությունը, սոսկալի չարչարանքները, մահը խաչի վրա, ապա եւ հրաշափար հարությունը։ Քրիստոս մինչև իր հարությունն արդեն հարություն էր տվել Ղազարոսին, որը մինչև Տիրոջ հաղթական մուտքը Երուսաղեմ ննջել էր 4 օր առաջ։ Ղազարոսի հարությունը մահվան հանդեպ հաղթանակն էր, որին կարող են արժանանալ բոլորը, եթե հետևեն տիրոջ հորդորներին։ Ով սաննա բարձրյալին, օրհնյալ լինի նա, ով գալիս է տիրոջանունով, օրհնյալ լինի մեր հոր Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է։ Խաղություն երկնքում եւ փառք բարձունքներում, Այսպիսի խանդավառությամբ էր ժողովուրդը դիմավորում Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Այս տոնին Զախկազարթին էր նվիրված ապրիլի 10-ին բաց խորաններով մատուցված պատարակը հայ առաքելական եկեղեցիներում։ Ասկերանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տոնական ծեսը կատարվել է Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի հանդիսապետությամբ։ Ասկերանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում պատարակիչը եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մեսրոբ Քահանա Մկրտչյանն էր։ Աստծո տանն ընդգծված շատ էին մանուկները, որոնք եկել էին ստանալու սրբազան հոր օրնությունը։ որ Ցաղկազարթին կատարվող մանուկների օրնության կարգը հրճակվել է նորին Սուրբ Պողություն Տեր-Տեր Գարեգին Բ ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձր տնորինությամբ։ Տիրոջ Երուսաղեմի տաճար մտնելու ժամանակ մանուկներն աղաղակում էին ասելով. «Օրնություն Դավթի որդուն»։ Սուրբ Գիրքը ասում է. «Վայ մարդուն, որ կգայթակղի երեխաներին» ավելի լավ է նայի պարանոցից քարկապի եւ իրեն ներիծով բայց Երանի այն մարդուն, որ կբռնի երեխայի ձեռքը եւ ճիշտ ճանապարհ ցույց տա, գրթելու դաստիարակելու։ Եկեղեցին ամբողջ իր ընթացքի մեջ մինչ օրներ եւ ճիշտ ճանապարհ է ցույց տվելու զավակներին իր կողմից։ Եվ այսօր էլ մենք որպես եկեղեցի ուզում ենք մեր երեխաներին ճիշտ կրթել, ճիշտ դաստիարակել, քրիստոնեական ոգով, որպեսզի մեր երեխաները հաշախելով գիրակնորյա բարձրաններ, դպրոցներ, հասկանան եւ գիտակցեն ինչ է իրենց առաքելությունը այս կյանքի մեջ եւ օրդով ներծնողների մշտապես ձեր բալիկների ձեռքը բռնած բերեք եկեղեցի, որովհետեւ եկեղեցում երեխայի շրթերով արտասանված ամեն մի աղոտ ընդունելի է Տիրոջի կողմից։ Թող Տերը օրտնելով օրհնի մեզ բոլորին, մեր բալիկներին, որպեսզի իրենք ապրեն խաղաղության մեջ, իրենց ծնողների գուրգուրանքների ներքո, ջերմ ընտանիքներում եւ կարողանան միշտ երբ որ մեծանան ուրախությամբ եւ ցնծությամբ իշեն իրենց մանկությունը։ Ահա այս է, որ մենք կատարած պիտի լինենք մեր երեխաների համար, որպեսզի իրենք հել նույնը կատարեն իրենց բարիքների համար։ Այս մտածումներով օրտնենք մեր երեխաներին։ Առողջ, մարմնով եւ հոգով եւ Տիրոջ ողորմությունը, սերը եւ խաղաղությունը թող թեվածի մեր բոլորիս ոգիներում, որպեսզի Արցախ աշխարհում իրապես խաղաղություն, անդոր եւ համերաշխություն։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացնող Քրիստոս Աստվածներ, Պահյա եւ պահպանյա եւ օնյա Հանրապետություն Հայաստան եւ Արցախ, Եկեղեցի Հայաստանի զբանակս հայոց ժողովուրդս եւս քո առաջի կարգյալ հավատավոր ժողովուրդս եւս մանկտիս ընթովանյալ սուրբ եւ պարտական խաչի մտքերի խաղաղության Թրքիա ազատյա երևելի եւ աներևույթ թշնամուի արժանավոր յակողությամբ խառավորել սկեզ ընթոլ եւ սրբոգույ այժմ եկեք դիվանության սանիների ծամեն օրդյալ դեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Ասկերանի Կիրակնորյա դպրոցի մի խումբ սաներ ցաղկազարթին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի են հաճախել ծնողների, հարազատների, կնքահայրերի ուղեկցությամբ։ Նրանք հաստատապես որոշել էին եկեղեցուց դուրս են գալու Քրիստոսի որդեգիրը դարձած։ Տեր Մեսրոպ քահանայի ձեռամբ մկրտվեցին խորհրդին պատրաստ երախաները իրենց հոգևոր վերածնունդը մեկ կնդմիշտ կապելով ցաղկազարթի խորհրդին, որը կրկնենք Քրիստոսի հաղթական մուտքն է սուրբ քաղաք։ Այսօրվա մգրության խորհուրդը անմիջապես առնչվում է Քրիստոսի մեր Տիրոջ խոսքին, երբ որ աշակերտները երեխաներին թույլ չէին տալիս մոտենալու Քրիստոսին, Քրիստոս ասաց՝ «Թողեք դրանց, որ մոտենան, որտեղ այդպիսիներն է Աստծո արքայությունը» եւ ցակազարտի հենց օրը վեհապար հայրապետի բարձր ծնունությամբ սահմանվեց որպես մանուկների օրհնության օր։ որ եւ նորաբաց Իրակնորյա դպրոցի սաները, որոնք մկրտված չէին, իրենց ընտանիքներով, իրենց ընտանիքի անդամներով չմկրտված անկնոնք պատրաստեցինք այսօրվա խորհրդին, այսօրվա մկրտությանը եւ բնականաբար հենց այսօրվա խորհրդի ներքո է, որ մենք ցանկանում ենք կատարել հենց այս պահին այսօր այդ մկրտությունը, որպեսզի իսկապես ստանանք ծիրոջ կողմից մանուկներին հղված օրհնությունը։ Եվ իհարկե այն խորհրդանշական է նաև այն առումով, որ մենք հոգևոր բանակ ենք ունենում եդեմս այդ երեխաների, եւ այդ հոգևոր բանակը պետք է համալրել ու վերազինել, որտեղ մեր հիմնական պատերազմը հոգևոր պատերազմն է հոգևոր դաշտում։ Ունենալով այդ երեխաներին արդեն որպես հոգևոր զինվորներ եւ նրանց հետ հետագայում տանելով աշխատանք, հոգևոր մենք կարողանանք իրենցից ճշմարտապես Աստծո Քրիստոսի մարտիկներ եւ եկեղեցու մարտիկներ, որով եւ մենք կարծում եմ արդեն կնախապատրաստենք նաեւ ապագայում հայրենիքի զինվորներ, հայրենիքի պաշտպաններ։ Սա է մեր նպատակը եւ ցանկությունը եւ աղոթքն է առաստված։ Յուրաքանչյուր երեխա Կիրակնորյա դպրոցի մերսաներն են, իրենք նախապատրաստվել են եւ իրենք գիտակից են եւ ամենահուսադրողը այն է, որ այդ երեխաները մեր եկեղեցու երեխաներն են, ապագայի դպրաց սաներ են, երջախմբի սաներ են եւ մենք շարունակելու ենք իրենց հետ այդ աշխատանքները։ Այս առումով մենք հանգիստ ենք։ Ցաղկազարթը բազմախորուրդ տոն է, այն խորթանշում է արարչության առաջին օրը, երբ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը եւ լույսը տարածվելով հալածեց խավարը։ Օրվա խորուրդներից մեկն առաջին ժամանակաշրջանն է, երբ բույսերով ու ծաղիկներով զարդարվեց երկիրը եւ Ադամն ու Եվան ուրախացան դրախտում։ Ցաղկազարթի տոնին նաեւ հակասական զգացումներով էին պարուրված արցախցիները։ Ուղիղ 30 տարի առաջ ապրիլի 10-ին դժողքի կրակ էր հիշեցնում Մարտակերտի շրջանի հայկական Մարաղա ավանը։ Սոսկումի տենդն ուղիղ 30 տարի չի լքում Մարաղայում եւ Մարգուշևանում ցեղասպանվածների հարազատներին ու ականատեսներին։ Գեհենից փրկվածներն ուղիղ 30 տարի հիշում եւ ոգեկոչում են իրենցից դաժանաբար հեռացած մերձավորների հիշատակը։ Մինչև 2020 թվականի աշունը մարաղեցիները նոր մարաղայում էին կազմակերպում խոնարումի եւ հիշատակի արարողությունները։ Երկրորդ տարին է, երկրորդ բնակավայրից էլ հեռու են վերապրում 30 տարվա վաղեմության դեպքերը։ Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետությունների մի շարք բնակավայրեր, որտեղ 2020-ից հետո ապաստանել են նոր մարաղայից բռնատեղահանվածները, հիշեցնում էին երրորդ մարաղա։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ մարաղեցիների հիշատակին հոգեհանգստի կարգ կատարվեց Ստեփանակերտի հուշահամալիրում։ Բաժնի վարիչ Արևիկ Հովսեփյանն ասում է. Արցախում գործող երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների մի խումբ ակտիվիստներով որոշել ենք ծաղիկներ խոնարել Սուր Խաչքարի պատվանդանին, որը բերվել է Նոր Մարաղայից։ Հոգեհանգստյան կարգը կատարել է Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին Մայր տաճարի հոգևոր հովիվ Տեր Ներսես քահանա Ասրյանը։ Երիտասարդներից Աննա Արզումանյանը 30 տարի առաջ ցեղասպանվածների համար աղոթք էր մրմնջում, խնդրում նրանց բարեխոսությունը, ասում է քաղաքագիրտ մարդկությունը հանիրավի լռում է, իսկ երիտասարդներն Արցախում շարունակում են նոր ցեղասպանությունների ենթարկվել ու անխնա բռնատեղահանվել։ Երիտասարդները նորից ու նորից էին ցուցապաստառներում արտահայտել իրենց ընդվզումն ու ողոքը ուղված միջազգային հանրությանը, քաղաքակիրթ մարդկությանը, պահանջելով նրանց ուշադրությունն ու գործնական մասնակցությունը ցեղասպան Ադրբեջանին զսպելու գործում։ Մանավանտեր հիշյա այս օքիսն անմեղ նահատակած, ի ցեղասպանության անմարաղայի եւ ամենայն նահատակած մերոց հիշյահավոր մեծի գալստյան արկայության քո, առաժանի ողորմության, կավության և թողության մեղաց, դասավորյալ պայծառացոնց։ Վերադարնալով մեծ պահքին, ծաղկազարդին ու ավակ շապատվա խորրդին, Սուրբ հայրերից վերհիշենք Հովնան Մանդակունու խոսքը – աղոթողի աղոթքները ձերքերն են, որոնցով բռնել է Աստծո ոտքերը, եւ միանանք Արցախի թեմի միասնական աղոթքին բռնելով Աստծո ոտքերը։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 12-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան աստված ձեզ հետ կհանդիպենք